Ia dorretua, zerua beltzatua, sustraiak sukatzen dira, preste izan behar da. Gero Odea, nun izan zizte hor, badakizuen nun izan Grabatu ditugu kantuak? Zer bada, zuen uh, eh, auaren aintzinean? Mikro bat. Mhm. Zer mm -hmm. badu zuen buru gainean? Kaskoak. Eta zer bazen hor, kaskoan? Musika. Eta gero, zer egin duzue musika horrekin? Dantzatu? Kantatu. Denak batian? Talde tipiak egin ditugu, eta gero pasatu gira pixkanaka pixkanaka. Eta batzutan bakarka. Batzuk kantatu duzie bakarrik. Eta diskoan ezagutzen duzie zuen botza. Bai. bai. Zer da beldurgarriena, bakarrik egitea edo... Lasaiago da hola taldean zizterarik bestekin... Eh? Lasaiago da taldean girelarik. Trompatzen alda? Mm, bai. Trompatzen bagira berritzazten gira. ze kantatu duzu horretzen zira? Ena nahi txikia. Oso anaia batzuk? Bai. Zuba eno Bai. Eta? Kantuan bezala da? Ez. Eta ez da higia ordean ez daula pasatzen bizian? Batzutan jostatzen ide algarrekin, baina ez dut pentsatzen egin haiten dut Enean zuri kantu maitatu dena, zudiska behian? Ikasi. Nire uberena ere da ikasi. Uberena da ikasi. Ai? Ezen dako, denak maite uzi hori? Zenta ebe uh, eh, ubekiena da. Eta bada japa. Bai. Zautzen duzu japa egiten duena? Bai, zenta ni naiz. Eta zer egiten duzu, ea? Egiten alduzu bakarrikona? Uh, eh, ez jura. Ez? Ez zenta antxia Igan dian da konzertua, eh? Beharko duzu berriz gogoan ukan, eh? Bai, maina nantia Hemen aipatzen diren izenetan Filip Alborrena, bizten taldea eramaiten duena, bere haugena, betita aize, denboran pasatu direnak kantatzeko, orai, kantu bat idatzi dutena, arantxa irigoien ere aipatzen da, nola ez, zu uh, astapenetik hor baitzinen ere, kantuan idazten laguntzen, konatzen aldaukuzu, urte betetze bat baita ere, eh, nola hasi zen hori guzia? Bai, aurten, aurok taldeak eh, amabost urte beteko ditu, Eta geren astapen astapenan Filipa eh, Albor eh, berak eh, mundatu zen talde hori ahbonan. Eta ara, gero uh, elgar ezagutu ginoen eta hortan sartu nintzen. Elburua baitzen proiektua aurrendako Euskaraz uh, zenbait kantu sortzea. Eta ara, lehen diska hola aterazen. Eta 2000 sortziaz geroztik lagesoron ere bada beste talde bat, aurrok taldea. Beraz, astean bializ biltzen dira ahbonan eta lagesoron. Oia, egan behar da, beti belaunaldiz, belaunaldi uh, kanbiatzen direla talde kideak. Beraz, hasten dira zazpi urtetik goiti eh, hasten uh, dira kantuz, eta egia da, mabost urte horietan eh, kalkuluak atera ditugu, eta berriunta amak bat auk iragandira, eh, aukok taldetik. Beraz, biztan dena, ara, urteak, joan urteak gin, uh, kanbiatzen dira, ez dira beti bera gelitzen, eta kolegioko azken urteetan, nola uzten dute gehienetan gaztek. Bai egia da, arrakasta baduela eta ara nola urte zurte aurrak ere aldatzen diren, e, diskoak ere badirak, grabaketa, kantaliak eta moa ba, entxegur horrek ere gogoen maiten du eta hola irauten du taldeak. Eh, zuk beti zure laguntza ekartzen duzu hor? Noiztenka, ba, erraiteko Filip Alborek du kudeatzen eh, taldea, berak baititu errepikak eh, muntatzen, kantaldiak, musikak ere sortzen, eta ni noiztenka testoak idazten ditut, eta laguntza txipi bat emaiten. zerra pasatzen da, berak ditu ideiak eh, emaiten dauzkizu eta horiek uh, forman emaiten dituzu? Raz nola gerta, eh, zenbait aldiz uh, Gaia Filipek emaiten daut, edo ideiak, edo beste batzutan niaurek proposatzen dazkot, edo ara, nola gerta, ze adinen dako, ze kantu mota, edo batzutan musika emaiten daut itzigabe, eta hortik abiatzen iz, eta Batzuetan erresten du behar ba, baitugu eh, nola egan eh, kontsigna hori edo e, eh, silabako purua respetatu behar, eta behar ba, mugatzen badu ere, beste batzuetan erresten du ere testua idazteko momentuan. Horgainat urte betetzeunen zate indute uh, lan behi bat, Ah, pentsu duten zunuzula, ukanduzula? Bai, bai, bos garen eh, diskoa atera da aurten, kari aurtarat, eh, ara berritzere lan eh, polita, anitza, kolore anitzetakoa, eta kantariak ere, biziki, untxari dira kantuz, eta bai, lan polita, gomitak ere izan dira, aldi guziz, eh, diskoetan, beste kantari batzuk parte hartzen dute, eta la hola untan, badugu beraz maialen alfaroren partaiditza, eta elefer taldearen partaiditza ere beste-beste. beste beste Ha, zen ere, uh, unen eh, aurkezpen konzertu bat izaitea lagisoron bedian, erdin, eh? Bai, biziki konten gira, lagisoron urte guzian barna, e, aste ahtero, astean behin anbiltzen baitira errepikak egiten, eta aspaldian gogoa ginuen, hotelore elkartearekin, eh, ara, guaurek kantaldi baten eh, antolatzea, eta beraz, biziki konten gira bai. Bon, segitzeko gogoa, beti, olako itzen txorzen, eh, aurroken dako? Proiektuak balin badira, eta ara, Filipek ideiak emaiten badauzkit, zenako ez, bai. Erran berda ere, badirela beste testu idazle batzu, egile batzu parte hartu utenak diskoetan, eta ara, beraz, Eh, denen arteko lana da. Gazte eta jaur publiko bat izanki, behar duzu egokitu ere beti? Hori da, e, itzen publikoaren arabera, beraz badira zenbait kantu, tipi-tipien dako, biziki kantu simpleak, laburrak, e, ipuin edo kantu jostari gisa kondatuak direnak, badira beste gai siriosago batzu behar bada, e, mugiko jari buruz, edo gaur egungo inguramenari buruz, kutsadura, eta ara. E, entxatzen gira albezain bat e, gai emaiten, eskaintzen, helburua baita, biztan dena, gai horiek plazaratzea, eta nola ez euskaraz ere kantatzea. Horean, <laughs> igandeko, prestizte? Ba, kizien nor den zuekin? Nor? Maialena Faro. Beste ikizanen da zuekin? E, diskan entzuten alda gainerat. Ah, le taldea badan erotxo kantaria. Beraz, horiekin kantatuko duzi, egiazki zuen zuen diskan entzuten aldira. Ze kantatzen dute le, le Zuekin? Idekile